بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم الْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وإما الله Allaha, بوب samilosnog. O vjernici, Ako ste pošli da se na putu mome borite i da naklonost moju steknete, s mojim i svojim neprijateljima neprijateljujte i ljubavi im ne poklanjajte. Oni poriču istinu koja vam dolazi i izgone poslanika i vas samo zato što u Allaha, gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio, s pravog puta je skrenuo. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون Ako vas se oni domognu, bit će neprijatelji vaši i pružit će prema vama u zloj namjeri ruke svoje i jezičine svoje i jedva će dočekati da postanete nevjernici. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neke salavat i selam na Allahova vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine vjernike koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, nema vam večeras šta posebno dersit, jer ste već imali, hvala Allahom, predavanja i od brata Adama i od brata Ebu Idriza, tako da vas neću puno zamarat. E, želim da se samo ukratko obratim braci nakon duže ovaj pauze, da se čujemo, da porazgovaramo, da posavjetujemo jedin druge, jer ova vjera je savjet jedan drugom, kao što kažete Barak Evo Teala, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر svima vama dobro poznata sura gdje se uzvišeni kune vremenom da su svi na gubitku osim oni koji vjeruju i koji dobra djela čine i koji jedni drugima savjetuju hak istinu i koji jedni drugima savjetuju uh, strpljivost. Zaista, draga braćo, da se tako izrazim, jadan je ili pak teško je sve ono što trpi ovaj selefizam, ovaj današnji selefizam i ko se sve pripisuje njemu. Počevši od murđija, današnjih murđija, koji su obukli odjeću irža, predstavljajući se selefijama, zatim nakon toga sufijama, određenim sufijama koji naginju njima ili se pak baš i poklapaju sa njima, a opet tvrde da su selefije, pa sve vidite do ove zadnje situacije, do ovog zadnjeg momenta u kojima su se pojavili oni koji za sebe tvrde da su se selefije, koji za sebe tvrde da su jedini džemat, a svi mimo njih su u zabludi, propasti, kufru, širku i tako dalje. Zatim nakon toga druge napadaju, upozoravaju i tvrde da su inađije, da su zabludi i tako dalje, da su oholi, a oni subhanallah ne smatraju sebe oholim time što su protekvirili skoro čitav ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, protekvirili čit svu ulemu, protekvirili sve daje, protekvirili borce na Allahovu subhanahu wa ta'ala putu muđahide i tako dalje, tako da izgleda od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame nije ostalo od muslimana osim da se nabroje na dvije ili tri ruke maksimum. Allahul Mustan, zaista ovaj musibet mislim da, da nije prethodio ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Mislim, shodno onome što je meni poznato, da se do sad niko nije pojavio koji za sebe tvrdio da je Selefija, da slijedi Selefu Salih, a da je protekvirio svu ulemu, sve muđahide i apsolutnu većinu ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Zaista, ja se čudim, zar se takvi neboje riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame u hadisu kojeg bileži Buharija, od Ebu Hureyre radijallahu anhum men ada li walijan faqad azentuhu bil harb onaj ko je neprijatelj mom eulija waliju na arabskom ali kod nas jelde kaže eulija kori se se množina u stvari cilamo jedninu kod nas u našem jeziku dakle onaj ko ada ko ispoli neprijateljstvo ko mrzi, ko čini ezijet osobi koja je Allaho evlija Allah te bareke ve taala kaže faqad azantuhu bil harb faqad neka dakle, dolazi sa potvrdom zaista ja mu objavljujem rat Allah te bareke ve taala mu objavljuje rat pa kakav je onda tek slučaj takve osobe koja za svog protivnika ima gospodara svih svjetova Allaha te bareke ve taala zaista braćo ako Allahovi eulija nisu muđahidi i nije ulema onda na ovom dunjaluku Allah tebareke ve taala nema eulija. Ako muđahidi i ulema reko nisu eulija, ko je onda na zemaljskoj kugli eulija? Nema drugih eulija ako nisu ulema i ako nisu muđahidi ti koji su Allahovi eulija. Stoga može se shvatiti da određen čovjek kojem je dato znanje ili čak alim skrene i oda u kufr, za da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Stoga mi učenjake ne smatramo sveti, ne smatramo bezgriješnim da ne mogu pogriješiti. Allah tebareke wa ta'ala nas je još prije obavijestio o čovjeku iz Benu Israila o kojem uzvišeni tebareke wa ta'ala kaže u suri Al-A'raf وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ I tim pročita im o vjerovjesniče, dakle, obavijesti priču ili događaj onom, onoga kojem smo i naše ajete, naše dokaze. Pa spominje neka ulema da je takvom čovjeku po imenu Belam da poznaje najvećeg, najuzvešenijeg Allahovog subhanahu izašao, napustio, ostavio te dokaze i ajete kojima Allah te bareke wa ta'ala podario fe etba'ahu šeitan pa ga je šeitan protpratio fe kane minel gawin i bio od onih koji su otišli u zablu. Stoga rekao čudo i može se desiti da određen alim određen učenjak posredne pogriješi, pa čak šta više i ode u zabludu i kufruju širk. Ali da čitava ulema ode u kuf širk i postanu mušnici, kafiri, nevjernici, i da ne ostane od uleme osim šejha, el-alame, ebu merjema, međhula, ne znamo, o kojem ne znamo, osim ovaj loše, i to je dakle od šejhova, dakle, arapskog porijeka, stvarno ne znam što detaljnije o tom čovjeku, osim da je iz Kuvajta, valjda je arab, i da isto tako ostane još jedan drugi šejh bosanskog porijekla, nažalost Allah tabarak evo tal nam se iskušao time, e to onda stvarno ne može se shvati i ne može nikako da se pojmi. Da svi imaju konflikte i šejh Ali Hudair i Ahmed Halidi i Nasir al Fahd i čitava ulema svi imaju konflikte, svi imaju probleme, samo šejh Al-Allama Abu Merjem, dakle nema konflikte, jedini dakle ispravan čovjek, ispravan alim, na zemalskoj kugli. Ako Allah subhanahu wa ta'ala zaista draga braćo neće ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame ostaviti u takvoj zabludi i takvom stanju. Malo prije ste čuli e, riječi, to je hadis kojeg vam je citirao šeheh Ebu, Ebu Hussein, u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže da će uvijek biti skupine koja će se boriti na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, koja će se boriti na haku. Njima neće škoditi, kaže poslanik, oni koji ih ostave na cjedilu neće im škoditi oni koji ih ostave na cjedilu. Tako vallahi i ovim šejhova, šejhovima i ovim alimima neće škoditi to što su ih pojedini ostavili na cedilu, što ih napadaju, vrijeđaju, što ohalaluju njihovu krv, čast i metak i tako dalje. Wallahi tako mi Allah, što im neće škoditi. Naprotiv, to će im još više povećati njihove deređe kod uzvišenog te bareke ta'ala. Zaista, dok se naša braća i dok se naše šejhovi muče po zatvorima talagita, s druge strane vidiš one koji olako njih napadaju i olako govore, govore dakle o ovaj, što mi kaže da ne razumijem ovu vjeru, halalite, neka pričaju vallahi šta god da pričaju, dosta je bilo više šutnje, nije se više moglo izdržati tako mi Allaha, počeli su sa dajama pa smo nekako progutali pa zatim nakon toga sa pojedinom ulemom, pa smo i to sa zorom progutali. Ali sada, kada je došlo red na čitavu ulemu i na sve muđahide, e tako mi Allah, onda se više ne može šutjeti i neka pričaju kol god hoće da pričaju, to nas apsolutno ne interesuje. Mi ćemo govoriti i pojašnjavati Allahumu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa makar to njima bilo mrsko. Pa makar to njima bilo mrsko. Reko, naši šejhovi, naša braća, muđahidi, se muče, proganjaju, kriju i tako dalje. Naša braća imaju problema od strane taguta i proganjaju se na, svak, na svakom mjestu i na svakom koraku. A dok vidiš te kako sjede, one koji ih napadaju, kako sjede udobno dakle u svojim foteljama, među svojom djecom, među svojom familijom i zatim bez imalo stida, bez imalo srama govore o časti u leme, časti u leme govori o časti muđahida i tako dalje i tako dalje. Pa zar se takvi ne boje Allaha te bareke vo ta'ala? Zar se takvi ne boje da će biti pitani kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar se ne boje da će biti u najmanju ruku od muflisa, od bankrota, o kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, znate li ko je bankrot? Pa su ashabi rekli, o Allaho poslaniće, bankrot među nama jeste onaj koji nema niti dinara, niti dirhema. Ashabi su shvatili, dakle, jezičko značenje ove riječi muflis. Pa im kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, ne, to nije muflis. Muflis je onaj koji dođe na sudnjem danu sa dobrim dijelima poput brda. Dođe sa dobrim dijelima poput brda, ali je udario ovoga, ohalalio krv onoga, ogovorio trećeg, udario četvrtog i tako dalje i tako dalje, pa će biti uzimano od njegovih dobrih dijela i bit će normalno ta dijela davana onima koje je on napadao, vrijeđao, prolio njihovu krv, čast i metak i tako dalje, tako da mu neće ostati više dobrih dijela pa kada mu ništa ne ostane dakle od dobrih dijela onda nakon toga biće uzimano od njihovih loših dijela i biće trpano na leđa takvog čovjeka pa će biti strovalen u džahennemsku vatru Wallahi ja ovo ne znam da se odnosi osim u prvu ruku na Haridžije koji će na sudnjem danu doći sa brdima dobrih dijela jer su imali post, imali su namaz i tako dalje, zikr i badet i sami ste čuli da vam je šejih citirao hadis da će ashabi, da su ashabi omalovažavali svoj ibadet, omalovažavali svoj post i tako dalje, svoj namaz naspram takvih ljudi. Stoga kaže šejhul islam Ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala govoreći o ovom musibetu kfiranja uleme pa kaže rahimahullahu ta'ala in tasallut al-juhali ala takfir ulama al-muslimin min a'zam al-munkarat zaista je tasallutul jahal ili nadvađivanje džahila, neznalice i tako dalje. To jest njihovo tekfiranje uleme, ala tekfiri ulema ili muslimin od najvećih munkera, od najvećih loših dijela. Wa innama aslu hadha min al-khawarij war-rawatid alladhina yukaffiruna a'immat al-muslimin. A osnova toga potiče od Haridija i Rafidija koji tekfire muslimanske imame, to jest imame muslimana, lima ya'taqiduna annahum ahtau fihi min ad-din zbog toga što smatraju da griješe u vjeri kao što ovih dana smatraju da griješe po pitanju kažu kufra i širka pa su postali mušici i kafiri kaže dalje šejhul islam ibn Taymije وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض a ulema ehli sunnata wal džemaat je složan da nije dozvoljeno tekfiriti ulemu muslimana samo zbog greške. Samo zbog greške. Normalno, vallahi, neće niti ulemi, niti nama škoditi to što će oni nakon toga govoriti. Mi ih ne tekviramo zbog, grije, zbog grijeha, već zbog kufra i tako dalje. Vallahi su i Haridžije prije toga isto tako govorili da oni ne tekvire osim zbog kufra, međutim to im nije koristilo, već su bili ubijani onako kako su bili i čak je i sam poslanik sam ubio bi kao što je dakle na ad. Čitavu ulemu poslanik problem što je ostavio, nije samo problem što je ostavio, već je protekfirio i tako dalje. Takav neka izvoli, ali neka se pripremi za polaganje računa kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer vallahi njihova lista i njihov spisak je poduži. Njihova lista i njihov spisak je poduži i samo Allah subhanahu wa ta'ala zna njihovu listu, spisak i sve osobe daje šejhove i ulemu koji su oni protekfirili. Kaže شيخ سليمان ابن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى govoreći upravo o tim takvim koji srljaju po pitanju tekfira pa kaže rahimahullahu ta'ala والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين في جوابه الذي ذكرناه قريبا kaže zaista je čudo i svako čudo od ovih džahila koji govore o meselama tekfira a nisu dostigli znanja nisu ostvarili znanje ni desetinu onoga od oni o kojima govori šejh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Battin ولو أن أحدهم كاج لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله a kada bi neko od njih bio upitan o nekoj meseli iz Tahareta ili pak iz poglavlja Beje kupoprodaje i tome slično, ne bi, kaže, dao fetvu samo na osnovu svog svatanja. Bel jebhatu an kelami l'ulema wa jufti bima kaluhu, već bi tražio, kaže, govor uleme, istraživao i nakon toga dao fetvu shodno onome što su oni rekli. فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسان عقله pa kako će se onda oslanjati po pitanju ove stvari, to jest tekfiranja, kako će se oslanjati koja je od najveće, najveći stubova vjere, koja je najvažnija dakle stvar, kako će se kaže onda oslanjati samo na osnovu svog svatanja i time što svoj razum smatraju ispravnim. فما أشبه الليل بالبارحة كاكو يدكلا نوت تويس كاكو يوتش سليشنو دانس في إقدام هؤلاء على الفتفة في مسائل التكفير بمجرد أفهامهم واستحسان عقولهم ثم أخذ عنهم وأفت به من لا يحسن قراءة الفاتحة فالله المستعان كاجة كاكو يدكلا سليشنا سيتواتيا كاكو دانس سرلايو بوبيتانيو فتفي u meselama tekfira samo na, na osnovu svoga svatanja, a zatim nakon toga oni koji dakle njih slijede, koji uzimaju od njih, koji su slijepi mukallidi, uzimaju od njih te fetve i oni daju fetve, a kaže neko od njih ne zna da lijepo prouči ni fatihu. U efta bihi men la juhsinu qiraat al fatiha, a neki dakle od njih daju te fetve, a ne znaju da lijepo prouče fatihu. Musibet je u tome, draga braćo, što je šeitan većini takvih osoba prišao s te strane da ukoliko ne protekvire tu ulemu, ne protekvire te daje, ne protekvire te muđahide i tako dalje, da potpadaju pod šarijatsko pravilo ko ne tekviri kafira i sam je kafir. A bit će bi iznilahi ta'ala govor o ovim stvarima, o greškama u tekfiru i to je ono bi iznilahi ta'ala o čemu ćemo govoriti i naši sljedeći susreti će biti oko ove teme, dakle oko grešaka vezanih za tekfir, pritom ćemo se uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć oslanjati i kao dakle glavnu knjigu koristiti knjigu šejh Maqdisija Al-Thalathinija fi tahzir min al-guluvi fi tekfir dakle Thalathinija tako reći tri desetica a spomenut ćemo zašto je tako nazvao šejh knjigu o upozorenju na one dakle koji pretjeruju u tekfiru ili kako još naziva šejh Maqdisi kitabul džifr fi anna guluva al-guluva fi tekfir yuaddi ila, ila, ila al-kufri il knjiga Džifra, Džifra je zatvor u kojeg je šeh bio, kojem je šeh bio zatvoren, možda još uvijek u tom zatvoru, Allah najbolje zna, kaže knjiga Džifra da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr i to je ono što će se upravo desiti sa takvim osobama ako ih ne zadesi i zatekne Allahova subhanahu wa ta'ala rahmet, Allahova subhanahu wa ta'ala milost, a mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da takve osobe vrati haku, vrati istini, jer vallahi, tako mi Allaha, mi ne negiramo njihov fadl, njihovu vrijednost i njihov hajr kojeg su doprinijeli prije nego što su počeli govoriti o ovome o čemu govore. Tako mi Allaha smo ih hvalili na svakom mjestu i branili njihovu čast. Međutim, onda kada su počeli govoriti ovo o čemu danas govore, vallahi ne ostaje ništa drugo osim da se odreknemo takvog menheđa i takvih ljudi, mi imamo svoju ulemu i svoje šejihove, oni imaju svoju ulemu, pardon, imaju svog alima, pošto nemaju ulemu, oni imaju svog alima i svog šejiha, tako da nemamo oko čega razgovarati, nemamo oko čega raspravljati, niti ćemo se raspravljati, možemo se raspravljati samo onda kada se slože na određenoj osobi mimo šejiha Ebu Merijema koja će presuditi među nama ukoliko dođe a ne neminom da će doći do razilaženja među nama. Onda, kada se na tome slože, onda možemo razgovarati i možemo raspravljati, mimo toga nemamo ništa drugo osim da mi pojašnjavamo put kojeg slijedimo i kojim idemo, a oni neka pojašnjavaju put kojeg oni slijede i kojeg smatraju istinom, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Želite li da vas obavijestim o onima koji su najveći pro, eh, pro, eh, propalice? To su oni čiji je trud, nastojanje uzalud na ovom dunjaluku ako i smatraju da je lijepo to što oni rade i to što oni čine Allah subhanahu wa ta'ala će na sudnjem danu presuditi među nama presudit će ko je taj čiji je trud i zalaganje na dunjaluku bilo uzaludno a molim Allah tabareke wa ta'ala da oprosti nama, da nam oprosti naše grijehe, da oprosti našim šejhovima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza izlazak naših šejhova iz zatvora Tavagita širom, ale, širom svijeta, počevši od Saudije preko ovdje Misra i tako dalje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da potpomogne našu braću muđahide u svakom mjestu u kojem se bore radi uzizne Allahove te bareke u ta'ala riječi, makar to bio Irak ili Palestina ili pak Čečenija ili Afganistan ili bilo koje drugo mjesto, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas, da vas ovdje sve nagradi, da vas učvrsti u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Ekulu qavli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum. To bi u kratkim crtama bilo moje obraćanje braći ovdje koji su prisutni u ovoj sobi, a Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grijehe i uvede u džennet. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته